Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Užim 2010-2011. Skunna ibad Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Vakul rabbi zidni ilma i reci Allahu, ovećaj mi znanje. Ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول يحيي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مغفورا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا ماض كالسيل čitaju to više nego mi bolje znaju. Allah mi je svjedok. I oni koji se vidio da ne drže drskave. I koji vas osvijede na tehija, sjeti ću okviju. Sjeti do kraja života. Sam i služit ću ih. Samo da se objedine oko tevhida, oko Kur'ana i sunneta. Da ne prozivaju na danici jedni druge. Kada je Allah uzvišeni vodio dijalog sa prokretnikom znao da će ga prokleti, kako da ne vode daje mjesto na dijalog? كطريد سئم دجاه ومضى يستجل نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغي جداره كالسيل كالريح كالموج غزارا عادم كالخير كالليل كالرعد شرارا راض كالسيل كالريح كالموج Grad zove na aktivku, da se jede jedeti da neće dalje doći. A što da večera zovemo čas, tako bom se, ilu se odazvali. Lako je samo na solici, kada kad dolaze od nekog financije, govoriš ovakav je ovaj, ovakav je ona, se ga se, opasno retoričan i tako dalje. Nek se boje Allaha, svi oni koji koriste dvostitan govor, makar u Mardeniće disertaciju, i doktorski makar, nek se boje Allaha oni koji koriste dvosmitan govor. Molimo Allaha uzvišenog, milostivog, samilostnog, silnog i mudrog, da nas pouči njegovoj knjizi, onako kako to on zna i umije, onako kako to on želi, jer je on neljubom mora prema svojoj knjizi. قومي ظلمهم أزمانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا يا جموع الحق إن وقعوا كان اضرب اضرب اضرب اضرب يا أسد الفلوجة واعدل رأسا معوجة فرساني ركعوا من زمن اللهم يسيدك تناوب أسر جيلي أحمد بن هندل Malik ibn Enes, Šafij, Ebu Hanife, Buhari, Muslim, da čuju glasine o tom takvom stanu, da je Haridija, da je Polupo, on bi mu došao pješ, on bi mu otišao pješ, jer objasni situaciju, što je u učinjenju, pritvoru, neka osvrnu sad iznesa na njega. Najveći je Ali mu otišao pješ, da razgovaraju sa njim, imaju šak auto, ali auto brzo dođe do njega, da mu to teško, da se teško razgovara sa inostanom koji uči Kur'an svaki dan. Ja se teško voditi dijalog sa muslimima muslimani u Međusobu. Allah poslanih sallallahu ali je sve primao delegacije kjafira, ugoćavao, rukovo sa njima. I nije pravo ruke posle rukovanja kjafira. tako, šta je nama, pa ne možemo sjeti sa muslimanima, jer ste udarili diplome disertacije u glavu. Neko udario muhur, doktor, magistar, a da ne sam slušao der, da ne neće disertacije biti Allahom rob, jer Allah nije preveo svoga profesora, doktora, magistra iz hrama, časom hram daleki, hram daleki, nego je svog roba preveo iz hrama, časom hram daleki, svog roba.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 Evo nas u završnoj fazi ovog naše lijepog zimskog seminara pod nazivom Vokor rabbi zidni ilma i reci gospodaru povećajme mi znanje. Vjerovatno će biti teško srcima kada dođe dan rastanka ovoga fizičkog. Svako ima svoje obaveza i mora da se vrati u svojoj kući. Ali, poslanik Ali Salatu Usram i ovo nam je prilika da se malo prisjetimo kako je poslanik Ali Salatu Usram odgajao svoje ashabe. 13 godina u Mekke sjede na Etehijatu, a nije ni Medina bila Allahuma rasit, nego je bila Allahumme sakupljanje alil hajri na medresama, na odgojnim halkama, samo što su uslovi u Medini još bili ozbiljniji, jer se tada praktično uspostavljala islamska država. Evo kao što i vidite u pismenoj formi, mi koristimo ju i u znači, živoj riječi i usmenom govoru da vas pozovemo i najavimo zimske susrete pod nazivom وكونوا عباد الله إخوانا i budite Allahovi robovi braća, znači to počinje praktično sutra sa džumom namazom i završava znači u nedelju završava u nedelju drugog prvog 2011. godine pa god može da se da nam uljepša svojim fizičkim znači oblikom da nam dođe na ove susrete, bilo da se radi o daijama i da se radi o braći našoj lijepoj, svakome je dobrodošlica i svako ima bujroma, normalno ćemo dati prednost daijama da nam ukrase taj skup i da se zbog toga što većina naših ljudi zbog takvog znači poredanog pravilnika kod nevijenika pa imi Nažalost, moramo se u to uklapati. Ljudi su slobodni, pa treba iskoristiti te, te dane i tu priliku da se ljudi što više upoznaju, da se zbliže, da poprave svoje međuljudske odnose i da još više dobiju volju za rad i za laganje za Allahu tabareke wa ta'ala vjeru. Pa eto ja u ime domaćina ovi, ako Bog da zimski susreta, pozivam vas bujrom dođite i uveličajte svojim dolazkom znači ovaj lijepi ili ove lijepe znači susrete. A sada ćemo reći na samu temu i večerašnjeg gosta našeg brata Moaza starog daju iz onih starih vremena, iz grupe za davu, iz počine, pa će nam se obratiti sa jednim lijepim predavanjem, najbolje da nam on kaže o čemu će nam govoriti, a vi lijepo uživajte, volite Allaha subhanahu wa ta'ala da nas obaspe imanom i Allahu in subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo.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 naših duša i naših loših postupaka onoga koga Allah se barite subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, ne može ga niko dvesti u zavljedu, a onoga koga Allah odvede u zavljedu, ne može ga niko uputiti na pravi put. Svjedočim, jasno vidim da nema istinskog Boga osim Allaha uzvišenog jedinog koji nema sudruga i svjedočim i jasno vidim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahu poslanik posljednji vjerovijesnik. Njegov rob, O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite o svetom muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. O vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. Zaista je najbolji govor Allahov govor. Najbolja uputa je uputa Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Najgore stvari su vjeri novotarije, svaka novotarija je zabluda, a svaka zavoda dođe u vatru. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, plemenita braćo, plemenite sestre. Moj moto večerašnje predavanje, glavna srž jeste riječ je zaista djelo. Riječ je zaista djelo. I žele mi je da ovim uzrokujem da se ovaj mjesec napuni u subot. Sa iskrenom braćom iz čitavog svijeta ima mjesta. Za iskreno ima uvijek mjesta. Posljedno za daje. Da ih Allah sve objedini na haku, na istini. Da ne raspravljaju kod djeca kad se svađaju. Da su nepriče daje da sjednu zajedno u mesčide koji nisu mesčide dirara. Ja bih opet krenuo sa Allahovim riječima, oni su nepričeni. Često puta smo u grupi dava, jedva čekali da se obratimo narodu ali kako sam dobio danas izum da ovdje pričam na ovom časnom mjestu, na ovoj medresi moje nadražaju do sada svijetnu životu koju sam doživio, kao da su mi se sva nebesa na, na pleća sručila. Kao da su mi se sva nebesa na pleća sručila. Molimo Allaha da budemo dostane emaneta. Molimo Allaha uzvišeno da budemo dostane emaneta, onako kako to On voli i onako kako to On zna, a On najbolje umije i zna i najbolje voli. Allah se barek je tela završava suru El Zumer sa 75. ajetom. وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين i vidjet ćeš meleke kako arš okružuju slaveći i hvale, hvaleći gospodara svoga Svima će se po pravdi presuditi. I reći će se, hvale neka je Allah gospodar svjetova. on je bez sumnje gospodar svih svjetova, ali Allah je spustio objavu na dva svijeta, na ljude i džinje. Nije objava drvešu, nije objava oblacima, nije objava nebesima, niti brdima, oni su to odbili. Niti objava životinjima koje razumno nema, objava i ljudima i džinjima. Pročitaj u knjizi stvaranje svijeta od Ibn Sesira, rahimahullah, da je arš od crvenog rubina stvoren. I da je od njegovog kraja do kraja 50.000 godina i da škripi kao novo sedlo što škripi. Allahov arš, koji zasigurno ne treba Allahu, kao što nimi ne trebamo Allahu. Ali Allah što je stvorio, ima pravo da stvori, ne pitamo zašto i kako i kako to izgleda. Završava Allah sa navedenim ajetom suru El-Zumer, a počne suru El-Mu'min, suru Gafir, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المسير سيمن الله من أفضل صلى الله عليه حامين objavljivanje, spuštanje knjige jeste od Allaha silnoga i sveznajuće, koji oprašta grijehe i prima pokajanja, koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje. Drugoga Boga osim njega nema, njemu se sve vraća. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد والله im ajetima raspravljaju samo oni koji ne vjeruju, pa neka te ne obmanjuje to što se oni po svijetu kreću. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار نوح narod je prije njih poricao, a je skupine poslije njega Svaki narod nastojao je domoći se svoga poslanika i rastavljao je na neistini, da njome istinu uništi i uguši. Pa sam ga ja kažnjavao, a kakva je bila kazna moja? Tako će se riješ gospodara Boga ispuniti i obistiniti, da će oni koji nisu htjeli vjerovati stranici u vatru biti. Svjedočim da je Muhammed, sallallahu alaihi sallam, Ibra Abdullah, Ibra Abdullah, posljednji poslanik, posljednji vjerovijesnik da je Isa sin Marijemin Allahom rodu poslanik i riječ od Allaha dostavljena i duh i život od njega i da su dženet džehennem istina već stvoreni i da je sudnji dan istina u kojoj nema sumnje. Utječemo se Allahu od vatre, utječemo se Allahu posljedno da se sira čuprije, utječemo se Allahu te barake od svake sekunde boravka u džehennemskoj vatre. Od sedmog ajeta ove sure, do devetog ajeta, Allah se bareke o tala spominje dovu, oni koji nose arš i oni koji tavafi oko arša. Suru Zumer završava i spominje one koji okružuju arš, koji ga tavafi. A u ovom ajetu spominje one koji nose arš i oni koji tavafi oko arša. Ibn Kesir u knjizi stvaranja svijeta i u tefsiru spominje da svi osmerica nosio sa arša, četverica od njih kažu Subhaneke Allahumma wa bihamdik, neke alhamdu, ala hilnike ba'ala ilnik. Slava tebi Allahu moj, tebi hvala, hvala tebi na tvojoj blagosti, nakon tvoga znanja. A druga četverica govori Subhaneke Allahumma wa bihamdik, neke alhamdu, ala afvike ba'ala kudretik. Slava tebi Allahu moj, tebi hvala, hvala tebi na tvom oprostu nakon tvoje snage.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 Gospodaru naš, ti sve ovo buhvataš svojom milošću i znanjem. Zato oprosti onima koji se pokajali i koji slijedi tvoj put i sačuvaj patnije u vatru. Nek se javi ko nije potreban te ubeći svakog momenta. Nek se javi ko nije potreban traženje istifara i te ube makar stotinu puta dnevno. A molim Allah te barake vatala da mi i oni koji slušaju i preneste odsutnom da naša teuba bude ravna stanovnica Bosne i Hercegovine i Balkana. Da teuba svakog od nas pojedinca bude ravna Balkanu, što može nadpiliti Balkan. Da naša teuba bude potpuno iskrena svakog momenta. Ja smo potrebni te ube dok smo živi, dok je duša u nama. I istihvara. Ja smo grešnici dok smo živi. Oni koji nose arš i oni koji su oko njega slave i hvale gospodara svoga i vjeruju u njega i mole se da budu oprosteni grijesi vjernicima, gospodar naš i sve obuhvataš milošću i znanjem. Zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj patnju u vadu. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم Gospodaru naš, uvedi u vrtove Adna, koje si im obećao i pretke njihove, i žene njihove, i potomstvo njihovo, one koji su bili dobri, ti si uistinu sila i muda. Fakihim sajiat, ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم sa devetim ajetom završava doba ovih časnih meleka. I sačuva ih zala, jer koga ti toga dana poštediš zala, nisi mu se smilovao, a to će zaista veliki uspje biti.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 Ja ejuha nadine kafaru, la ta'tadiru ljavum, innama tuđzevne ma kuntum ta'amanun. Ovi koji niste vjerovali, danas se nepravda je se kažnjavati samo za ono što ste zaslužili. Kad danas, kad bude svak imao iman, a kada ne važi na sudjem danu, kad bude kažnjavanje, ne do Allah da potpadamo pod ova jaje. Ako može garantovati kako će osvam, zato nam je želja i cilj da u ovoj noći petku, nastupio je petak, dan najljepši u sedmici, u njemu je svak svijeta, U njemu je stvoren Adam a.s. U njemu se primaju dove. Najljepši dan već je nastupio od akšama. Da u našim mesidima i našim sobama gdje su naše porodice Allah osvijetli svojim nurom imana, ihsana, furkana, i da najljepše se kine spusti, što ne možemo ni zamisliti, jer on bolje zna što treba za nas spustiti nego nije. O vjernici sebe i porodce sve čuvajte od vatne, čije će gorivo ljudi i kamenje biti, koji će se meneti strogi snade grinu, koji samo ono što je Allah, Allah ne, naredi neće otvirati i koji će ono što se naredi zvršiti. O vi koji niste vjerovali, Danas se ne pravdajte, kažnjavate samo za ono što ste zaslužili. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Ovi koji vjerujete, činite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženevske bašće, kroz koje će rijeke teći, uveo na danu kojem Allah neće osramoti vjerovjesnika, ni one koji su zajedno s njim vjerovali. Svjetlo njihovo čeći spred njih, s njihove desne strane, gospodar naš, govorit će oni, učini potpuno svjetlo naše i oprosti nam, jer ti doista se možeš. U knjizi stvaranje svijeta Ibn Kesir spominje hadis, bileži da je rekao poslanik sallallahu sallam, Allah je stvorio nebesa i zemlju, i ono što je na njima za šest dana, a sedmoga dana se uzvišio na naršom. Neka Allah ukloni majmune koji su pripisali Allahu umor i škrtost. Neka Allah uzvišeni ukloni majmune koji su pripisali Allahu umor i škrtost. Neka Allah se bareke subhanehu wa ta'ala gospodar planeta Garša ukloni majmune koji su pripisali Allahu škrtost i umor. Amin. Amin. Kaže u drugom hadisu što je knjizi, Allah je stvorio sedam nebesa i da svima neba je stvorio more, od njegovog dna do vrha je kod zemlje do neba. A na tom moru je arš Allahov prijestog. Od Omera ibn Hataba radijela on se prenski hadis u istoj knjizi stvaranja svijeta, da kaže, ne prođe ni jedna noć, a da se more ne zatarasa tri puta, Moleći Allah da potopi ljude, samo pa Allah zabrani. Da je vide da Allah poplavlja džamiju u Goražu, još pamet se nisu dozvali. Još nisu napustili novotare, a mešćide ehli sunete od džamata nazivaju mešćidima dirara, šupama, magazama, malubarnicima i ostali ružnim menima se pokaju Allahu. Nek se pokaju Allahu, mi za njih molimo non stop. Da im se Allah smiluje, da im oprosti da izliči bolesti naše i njihove. Allah se barek je od tala vodi dijalog sa Iblisom. Čitaju to više nego mi, bolje znaju. Allah mi je svjedok. Svi oni koji se vidio da me drže drsove i kojima sam sjedio na tehijat i sjedit ću okviju, sjedit ću do kraja života, sam i služit ću ih, samo da se objedine oko tevhida, oko kurara i sunneta, da ne prozivaju na daljinski jedni druge, kada je Allah uzvišeni vodio dijalog sa prokretnikom i znao da će ga prokleti, kako da ne ode daje međusobno dijalog. A bolje znaju od nas hadis, od Ebu Horeje koji bileži Buhari, da je rekao poslednji sam na sve, muslima prema muslima pet prava. Kad ti nazove selam, da mu se odazoveš, znači na selam da odazoveš. Kad je bolestan da ga obiđiš. Kad te pozove da mu se odazoveš. Kad umre da mu odeš na dženazu. I kad kihne da mu kaješ mu kella. Vrat zove na akiku, da se jedne janjeti da neće dalje doći. A sada da se razvodimo čast napadnuta, bilo se odazvali. Lahko je samo na stolici, odakle dolaze od nekog financije, govori ovakav je ovaj, ovakav je onaj, čuvajte ga se, popa sa retoričar i tako dalje. Nek se boje Allaha, svi oni koji koriste dvosmislen govor, makar imali najviše disertacije i doktorske i magistarske. Nek se boje Allaha oni koji koriste dvosmislen govor. Molimo Allaha uzvišenog, milostivog, samilosnog, silnog i mudrog da nas pouči njegovoj knjizi onako kako to on zna i umije, onako kako to on želi, jer on ne mogu morati prema svojoj knjizi. Spustala se objava Resulullah ostala sam onoliko koliko Allah htio. Allah je zapisao sve na levhi mahfuzu, još sad je zapisao Kur'an. I ko prtno ga spustio u noći kadr, On plani to meleku Džibrilu na zemaljsko nebo, u Bejtu Rajze. I Isa ali i Selan je umro, odnosno on živ, živ uzdignut na nebo, a njegove su muđize umrli. Nema ih. Muhammed ibn Abdullah, posljednji poslanik sa osanje umro, njegova muđiza je živa, najveća muđiza. Veća od Isra i Mirađa. Kad su pitali ashabi, radijalahu anhu, Allahu poslanići, da li je Allah daleko ili blizu? Da li da ga molimo tiho da glasno? Kaže, vi dozivate onoga koji čuje. Ne dozivajte ga glasno. Pa je Allah spustio ajet, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se mogu molitele kada me zamoli. Zato neka oni vjeruju u mene i neka se razovu pozivu mome i tako će postići želi. Ovaj ajat je Allah spustio nakon što su pitali ashabi, ovo je veća mu izizala i straha i rađa. I što se čudimo što je Ebu Bekra Sidik onako povjerao i stavio kaže šta se čudite, ja vjerujem da mu dolazi objava sa nebesa, on to tvrdi, ja mu vjerujem, a da ne vjerujem u Israja i Rađa. Zato da nas Allah pouči, vate kullah wa ju'allimu kumullah, vate kullah wa ju'allimu kumullah, واتقوا الله ويعلمكم الله bojte se Allaha on će vas poučiti bojte se Allaha bježite od grijeha on će vas poučiti zato da nas Allah nadahne da prvi bježimo od najsitnijih svjesnih grijeha. Od najsitnijih svjesnih grijeha. Od najsitnijih svjesnih grijeha. A Allah se male sigurno prost ako bježimo od velikih. Allah se bareke wa ta'ala najviše zavređuje da, da, da, da, da ga jezik veliča. Da se ne sapreće. Da ne gibeti ovoga i onoga. A koji to od insana ne griješi? pa treba protiv njega dignuti hampu i kampanju i šurovat šurom kojom presjedala Iblis. Šuruje se ovdje i ovdje kakav je taj daje, čime se on bavi. Što mu ne dođu ovdje da razgovaraju sa njim? Jel to on skida glave? Što ne dođe čovjeku malo maoću da prišaju sa njim? Čovjek je u pritvoru. zašto ga traćaju? Zašto ga, zašto mu stavio etikete koje mu ne pripadaju. Allah mi je svjedok da na ovom prostoru živi Ahmed ibn Hanbel, Malik ibn Enes, Šafiji, Ebu Hanife, Buhari, Muslim, da čuju glasine o tom takvom insanu, da je Haridžija, da je Polupo, on bi mu došao pješi. On bi mu otišao pješi. Jer objasniš situaciju čovjeka u iskušenju, u pritvoru, neka optužnica bi na njega, Najveći alim mu otišli pješi. Da razgovaraju sa njom. Imaju čak auto, upali auto i brzo dođe do njega. Samo to teško. Da to teško razgovara sa insanom koji uči Kur'an svaki dan. Da to teško voditi dijalo sa muslim, među međusobno. Allah poslanih sallallahu ali je sve primao delegacije kjafira, ugošćavao i rukovo se sa njima. I nije pravo ruke ko se rukovalja s kjafirom. Je tako? Šta je nama? Pa ne možemo sjesti sa muslimanima. Jeste udarne diplome, disertacije u glavu. Neko udario muhur, doktor, magistar, a do me danas slušao ders da je najveća disertacija biti Allahov rob. Jer Allah nije preveo svoga profesora, doktora, magistra, iz hrama časnog hram daleki, hram daleki, nego je svog roba preveo iz hrama časnog hram daleki. Svog roba. Zato jedan od ciljeva ovoga seminara jeste da budemo robovi Allaho iskreni. Kunu ibad Allah i hvana, budite Allahovi robovi, braća. Braća iskrena. Čuvamo čast svih muslimana, svih daija. Čuvamo čast naših komšija, Moramo čuvati čast našeg naroda. Zaštićen je kod nas svaki insan koji nije fašistoidan, koji nije zločinaški, nema zločinaške naume. A naša tužba je na aršu. A naša tužba je na aršu, a imamo već insane koji su preselili na istini. Šeh Jusuf Basi, rahmetullahi alej, Ačec i Nerović, rahmetullahi alej, oni su veliki okudbe Allaha. Allah jedini zna kakve su okudbe odnijeli i hvala Allahu kad smo se s njima družili, kad smo njih slušali i kad smo učili od njih. Hvala i slava Allahu kad smo te velikane slušali i gledali u njih i hodali sa njima. I skončali su na istini. Mi svjedočimo da skončali na istini. Uvijek je Allah dao žive primjere koji skončuju na istini i da mi svi ne daje Bože učinimo ritet, oni su dokaz protiv nas sviju na ovim prostorima. Šta to treba muslimanima da vode hivar, dijalog? Kad god daje uče Kur'an, kad naiđu na dijalog, kad Allah pita i blisa, a zašto nisi pao na seždu onome koga sam ja sa sve dvije ruke stvorio, tako kao sve dvije ruke. I Allah nije prekidao i blisa, iako se oholio odgovor. Allah ga uzviš jer nije prekidao. Vodi dijalog sa njim. I nakon svakog odgovora njemu se već povećava oholost. Međutim, Allah ga je do kraja edebovao i saslušao i iz pravednosti udario od milosti. Ne do Allah je lešanu da se to dešava nama. Zato na kraju ovog dersa poručujem da se odričem svih novotara i novotarija, svakog suje vjerja, te tajura i najmanjeg, a u džamijama ga ima na izvozu Izraela i Njerka. A u džamijama ga sa munarama ima na izvozu iz Elenerke. Pa nek se daje da pitim šta je to mesec dirara. Koji su to mesedi predna sudnjeg dana, oni što se ukrašavaju raznim bojama, raznim levahama i šarama, šarena džamija, a nisu ukrašene omladinom koja je ozarene lica. Znači, odrećemo se svega što pripada ta lutu. Nevjerniku koji se oholi. I mi priznajemo da smo slabi. Mi priznajemo da smo slabi. Tagut je jak, ali u zlu. Tagut je jak, ali u zlu. Zaista je jak u zlu. A mi molimo Allaha uzvišenog da budemo najjači u dobru. Na planeti zemlji da budemo najjači u dobru. Da budemo sebe uklonjene na granica među, između muslimanskih srca. Jer ima neko koji jedini zna kako srce kuca i drži ga kako on hoće da dva svoja prsta i spaja srca svemu na istini. Nikada ne novotari, nikada ne suje vjerju, nikada na rezolucijama ujedinjenih nevjernika, niti rezolucijama demokratije, niti liberalizma, niti bilo koje stranke parlamentarnih izbora. Samo na Kuranu i Sunnetu, samo na ajetima i hadisima, muhke vas, koji su jasni, ne treba im tumačenje. I bojte se Allaha, bojte se Allaha ovo daje, bojte se Allaha i koji su čeli od nas. Bojte se Allaha, vi koji smo, koji, koji vas od juče učili, koji dajete ljudima Allah profeta da skidaju brade, da stavljaju kravate i da idu u parlament. Odrićemo se mi svega što pripada nevjerniku i što muslimane ponižava i dozvoljava homoseksualcima da osnivaju sve brako i svoju djecu. Ne do nam Allah smrt dok ne držimo triumf Islama. Ne do nam Allah smrt dok ne držimo triumf Islama. Ne dora da Allah uzvišeni smrt dok ne držimo triumf Islama. Ne dora da Allah uzvišeni da budemo dostupni tagutu niti zatvorima njihovim. Ne do Allah uzvišeni da budemo dostupni tagutu niti njihovim zatvorima i kazanatima. Veliki je zulum načinen nama od strane vladavine tagutski. Veliki zulum. Privodila nas je policija, specijalne jedinice svoje na nas, na nas, na demonizane borce, invalide, na porodice šehida, stvari su policiju, naoružano za zuba, a komandiri bili pijani kad su tu akciju vodili. Šta to treba muslimanima, dajama, da se okupe oko zajedničke riječi? Kada Allah te barke vatala naređuje poslaniku da kaže u kitabijama dajte da se okupimo oko zajedničke riječi nama i vama. Da samo Allaha obožavamo da mu nikoga ga osudu ga ne pridružujemo. Ima neko koji je najljubomorniji prema Kur'anu i sunnetu prema ovoj davi. Zato ne do Allah da izazove njegovu srđbu, niti gnjev, niti njegovu ljubomoru koja je žestoka. Molimo Allaha uzvišenog da budemo njegovi najpotpuniji, najiskreniji robovi, najljubomorniji. Najljubomorniji. Najljubomorniji najiskreniji, najhrabriji, najjači u svim segmentima dobra. Allah je obećenje dobra i on voli dobro, njemu dobro pripada. Naš je jezik za veličanje Allaha tabareke wa ta'ala i za upućivanje lijepe riječi, jer je ona sadaka. Bolje je lijepa riječ nego sadaka popretjena sa prigovorom. A hvala Allahu kad ima porodica gdje se jedno i drugo upući, u svakom momentu sadaka, zato molimo Allah da nam da bereket koji je ponos nebesa i zemlje. Da nam Allah uzvišeni, plemeniti da bereket koji će biti ponos nebesa i zemlje. Da nam Allah Đelšanuhu da bereket koji će biti ponos nebesa i zemlje. I da nam pomisa o tagosku, da nas hvataju i da nam prilaze iza leđa i prijeda da se potresu nebesa i zemlja jer je Allah obećao da će zemlju njegovu nasljeti njegove lije, njegove dobri robovi, a mi molimo Allaha da budemo najbolji u tome, makar tragu i zemlju sviče su bilo mrsko, a bit će i mrsko. Što raste ima, minima, njima raste kufr i tava obljez. E zato želimo da našim sebebom mnogi i mnogi hrle ulaze u islam. A na kraju ću postaviti pitanje, šta ako sutra čita Beograd dođe u da primi islam? ili čitav Zagreb da dođe u Bosnu na primi islam, kako bi mi organizovali život sa njima? Ili mi znali hoditi? Jer naš šeih ima, hafizahullah, govorio, Allah je počastio da vodim selo, pa ima velike probleme, noće me ne spavim. Selo. Zato hoćemo da se ne pravljaju greške koje su pravljaju u bočini, a mi znamo kakve je grešaka bilo, jer nema ideala u društvu. A šavi su grešili. Bili su grešnici, ljudi, insani, ali Allah hvali u Kur'anu i muhađirima daje prednost nad ensarijama. Muhađirima daje prednost nad ensarijama, jer muhađir je 30 godina u Meksiku, niko ih ne može dostići. Muhađir je niko ne može dostići. A zatim ensarije. Od muhađira su halife, od ensarija su namjesnici. A molimo Allah da formiramo džemate koji su na istini. Kora to sprečava? Allah voli džemat. Pa da Allah se barke od tala natri obje ruke nad nama. Da Allah se barke od tala natri obje ruke nad nama. Da Allah uzvišeni natri obje ruke nad nama. Na našim porodcom. Na našom djecom. Da se nas, naša djeca ne stidi. Da djeca čuvaju roditeljima čast da djeca čuvaju roditeljima čast, da djeca čuvaju roditeljima čast, da budu odgojena onako kako to Allah jer šanuhu voli. A moja majka reče, što više mazi iz djecu, kad su mala, sve te više jedu utrbu kad su velika. Zato molimo Allaha da odgajamo mušku djecu, da budu muškarci. Ljudine, muđahidi, mu'minu, i da Allah pomogne muđahide u čitavom svijetu. Da Allah pomogne šeha u samom bin Ladina i komplet njegov džemar. Da Allah uzvišeni plemeniti pomogne u šeha u samom bin Ladina i njegovu plemenitu porodicu i a, njegova, muđahide su njegova porodicu. Da budemo od njih. Da budemo od njih. I da ne činimo greške koje su oni činili. Molimo Allaha da je čuva i pazi. Ali da ne činimo greške koje su oni činili. Da budemo bolji. Molimo Allaha da budemo bolji, šta nas to sprečava? Mislite da oni ne voli da budemo bolji? Upitajte jer se s njima u kontaktu. Daleko su od nas fizički. Nijemo kontakta. Ali Allah veže srca. Allah veže srca. I molimo Allaha na kraju da nam poveže srca onako kako je povezala Ashabna radi Allaha. Mi ne možemo dostati tu generaciju. I tabi ine, i tabi i tabi ine. Ali težimo da budemo poput njih želimo da Allah je lešanuhu naša prsa učini svjetlim, da kompletan Kur'an bude na našim prsima, da budemo dostojni svakog harfa, da budemo dostojni svakog harfa onoga kako to Allah voli da spusti, a ne kako mi hoćemo. I da, ne do Allah da nanesemo laž na Allaha i poslanika sa svjesnosti. Ne do Allah da nanesemo laž i nepravdu na Allaha i njegovog poslanika sa svjesnosti. I treba bilo kog poslanika. Nakon ovih riječi molim Allaha da opusti meni i vama i pokrije sramote i molim Allaha kad god smo u namazu, kad god predajemo selam, da uvijek nam na um padne da nam onaj na lijevom ramenu izbriše još na ovom svijetu i odloži ovog za tri Neko pričava da to molimo. Da nam ovaj melek na lijevom ramenu izbriše sve iz knjige i zatvori i odloži ovog. Allah nagradi naše brata Moaza ibn Kojeg a izrata Šavića iz Pohovca odakle imamo poznati a neukusni insana a eto imamo i ukusnog Moaza kao kaže moj sin Hamza kada pitam s kim ćeš ići u džihad a on gleda u mene u Moaza i kaže Moaza nešto neće sa mnom, kada ti za druge namine. Vidjeli smo iz ovoga predavanja, draga moja braća i sine i sestre, da puno treba činiti dove. Dova je srđa i badeta, koji kaže poslanik kada je pratu u stranu. I najbliži čovjek, mu ta'ala, roba Allahu Želešanu je upravo kada je na sestri, kada dovi. Pa je dova i puno dove i zato pogledajte naše predavanje počinu sa zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala i dovom pa u toku predavanja konstantno dova pa salavat na poslanika ali salatu salam pa opet na kraju dova i dova i samo dova i dovom dova treba da nam bude vodilja znači u našem u našem životu Ja bi koristio ovu priliku da pozovem braću koja nas prati iz dalekog svijeta i vjerovatno se solidarišu sa nama i vole da čuju šta se dešava u toj javnoj davi. Ovo je seminar i mi ovo je seminar i mi imamo jutarnja predavanja naučna, a nakon toga idemo u gradove, obilazimo, znači, naše čaršije tako što se podijelimo u grupe i prilazimo ljudima, dijelimo im te ideje, dijelimo im letke, razgovaramo sa njima i vjerujte mi, nailazimo na neočekivanu, znači, dobrodošli su i lijep prijem. To je dokaz da su ljudi dobro zagladnili. To stoje dokaz da ljudi hoće lijepu riječ. I to lijepu riječ koja nije nimalo znači ono da kažemo nešto je zvanično ili neko stoji za toga i neko će dobiti pare za to što to tako radi i često ljudi na ulici iz tog znači svog znači hala pitaju ko vas je poslao ko vas organizira ko vas šalje a braća samo kažu, poslao nas Islam, organizira nas Islam, Allah tako naredio, mi čitamo na Allahu i ajete, oni kažu izađite, oni kažu budite najbolji, pa mi hoćemo da proživimo ili da znači živimo po tim ajetima, kao što je i bila tema večerašnja, znači da riječ <laughs> bude djelo, da se više smanji znači da, da ne bude velika razlika kao što je to danas. Znači puno riječi, a malo dijela. A prije bilo puno dijela, a malo riječi. Zato je poslanik, ali salatu wasalam, od dvesta muadžiza imao Čevamil Kelim, je zgrobit govor. Znači malo je kazao, dolazi Masan, kaže, po posavjetuj ime. kaže, reci amen tu billah, reci vjerujem Allah, subhanahu wa ta'ala, a zatim ustraj na tome, kumet srpen, ustraj na tome, dvije riječi. Ali znači enciklopedije. Danas se znači puno govori, a malo se znači radi. Imamo epidemiju knjiga, imamo epidemiju čak i letaka. Skoro vidimo da imamo kod određene braće muslimana pohranjeni letaka kao da je čuvamo kad Mehdija dođe, pa da onda njemu i Salah i Salam predložimo, znači, sam MTS u mesima da kažemo, evo, treba jeđuđu i međuđu podijeliti ovo, da se ne ohole na zemlji, kao da je to za to vrijeme, pa zato pozivam i koristim ovu priliku svoju braću i sestre koji svaki dan plate znači na zapadu samo pola sahata znači euro do 3 eura parking i ako zakasne sekundu onda to još plate znači sa puni 100 i kusur eura još kazne pa si u znači hoferu i u Aldiju ali si pod čokom jesi li prekardači onaj parking ode 100 eura za ovo, da ne govorimo da šta se troši ovamo i onamo, pa kažemo svoje braći. Nama treba sitne i krupne municije, treba nam letaka, treba nam sve deva, nemojte se vi, nemojte napuštati svoje poslove i nemojte ostavljati svoje ugodne i tople stanove. Vi samo i nemojte nam slati pare. Jer evo vidimo, ljudi se toliko liju krokodilske suze i kažu kako mi samo krademo. A mi kažemo, mi se Kur'anom branimo. Kul hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Iznesite te dokaze stojić, krijete. Međunarodna zajednica je potrošila, kažu, 40 milijardi kopajući po arhivi da nađe jel Alija ukrio Marka. Mi ne branimo ovdje nikoga, ali volili bi oni da ime Alija, to je muslimansko ime, da se na kraju dokaže u kru. Jel tako? I zato mi kod nas je, znači pravilo, svaki je nevin dok se ne dokaže. I zato mi kažemo, nemojte nam ni para slati. Znači pare same o svom bezatihi, no kud bezatihi, lejse lehu qime. Min ihdel qavlein, po jednom od dva mišljenja. Znači, pare same po sebi, u svom, znači, u svojoj pravoj suštini. Nije vrijedno, ne žele deset maraka i probu za cijelo večerom sa filmom. da daj još kahvu da zalijem. E, kahva je u svom, znači, samo u sastavu vrijednost. Dobro, možda je bolje kazati kolač ili nešto drugo. Nego vi naštaštajte, sada imaš i fotoaparata i, znači, razni štampanija na svakom čošku. Naštaštajte pune gepeke i dovuste nas. A mi nećemo ostati za mediju i za i sali s nama i ne damo jeđuđu i međuđu ništa. Nima će Allah poslati po jednom dudu, jednog crva, da se obračuna sa njima. I to će biti Allahov vojnik koga neće moći jeđuž i međuž savladati. A mi ćemo, obećavamo za Allahu pomoć i pozivamo Allaha subhanahu wa ta'ala za svjedoka da ovo što kažemo, da ćemo inša Allah ostati dostojni obećanja, da ćemo mi obići svaku čaršiju u Bosni i Hercegovini. Čak i one gradove koji su trenutno okupirani Nalazimo mi šta treba i Srbima i Hrvatima. Pa ćemo dijeliti, razgovarati, pozivati. Ni drugog puta nemamo. Imamo put dave i put džihada. Ovo nam je dava, nam je Bajram, a ako se džihad, to nam je Idul Ekber. Bajram na kvadrat. Tako da mi nemamo, ako Bog da drugog izbora, imamo ova dva puta, pa zato kogod bude želio da nas pomogne na ovom putu, mi za sebe ništa ne tražimo. Ali, znači, vidimo i svaki dan kad pravimo izvještaj i vratimo se svekom terena iz Dave, braća kažu da je kamion šljefer išao za nama, imali smo kome podijeliti. I vidio sam svojim očima kako čovjek u Bihaću uzeo one ajete koji govore o zabrani nove godine, čuku ga odvede u nekom pravcu kome će uki paše. A dedo se zanio one leske, auta spira i on po sve sve sve ide. Jel? Znači nije ga već vukao njegov kućni jaran, ljubimac, nije mu tada u tom momentu, znači treći mu je letak bio baš prekoliko trenutaka nego i onaj njegov jaran što stanije, stanije mu primače spavače. Zato ovo je put i uz Allahu pomoć nama ne pripadaju rezultati. Ali ja sam ubijeđen kada bi godinu dana češljali čaršiju po čaršiju i jednostavno nakon godinu dana, iako mi to ne smijemo, napravili pauzu da bi nas ljudi u pol noća budili govorili šta je to sa vama ja vam nestalo municije ove mislimo na letke i na te deve ljudi bi donijeli pare jer će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći ovu vjeru danas čovjek stade autom i mene zove vamo jer povjerovatno neko što vodi u jednom pravcu kaže gledala vas i evo vam deset maraka popijte čajte vidi hladno na polju. Znači nije, nije mogao da odoli. Znači jednostavno ljudi nešto osjete, ali nemaju za to snage. Ja se sjećam jednom u mom bužimu, kad sam s nekom vraćao cijelo i rekao, hajmo ovaj, podijeliti ba 50 te deva. Kao da je to srednjski brod. Tako nam je to nekako, pa ko će, pa šta će, hajmo kaj nekoga plazati mu a ne to za nas. Zato treba sloniti komplet kod sebe. Da ti pozivaš Allahu. Da pozivaš u džennet. Što kaže danas jedan od daija. Dolazi trgovac i kaže mu. Da ti znaš da ima negde tamo iza brda trener ti pozvije marke. Sigurno se ti raspitu kako bi do njih došao. Jel tako? Ne mora koridor reći. Ne sa kinezima mora nikve veze imati. I zato kaže, mi smo se ubijedili i uvjerili da je ovo put, pa kogod može da nas pomogne na tom putu, Allaha subhanahu wa ta'ala radi i pogura ovu javnu davu sa šatorima, sa mikrofonima, sa nekim džipovima koji su otvoreni četiri puta četiri, da ne možemo kazati, nismo mogli izaći jedno brdo, samo je bilo jako bitno, na kopili u glavu nisu se mogli popijeti, nismo imali magarca četiri puta četiri. Jel? Zato, kogod može u tom pogledu, a svako danas ima kompjuter, ne moraš ništa, znaš sam taj i samo nađi brata i kaže, gdje ovo ovaj, ovu ahiretsku hranu podijelite ljudima. A nama je puno lakše kada imamo nešto. Jer to je uvertira za razgovor. I nije džaba kazao poslanik ali sratu sram. tahadu, sahadu. Dajte poklone pa ćete se zavoljati. Šta radi djeda mraz ovih dana, je tako? Dijeli poklone, došao sa sjevenog pola, sapio tamo poklončiće i sveti Nikola, ha, sad se penje na preozore, straši djecu i on, jeli, ovaj, dijeli poklončiće. I sad u svakom školu, sve na ovaj čera sa tazinu, mene braća pitaju, je ovo kakva vlaška čaršija? Zato što je sve, znači sad je grad osvjetljen, ukrašen, palonje od jedan mraza na svakom čošku i onda se mi ovaj pitamo, I onda se mi pitamo, kuda ovaj narod, kuda ovaj narod ide? Pa ja pitam braću, neka čuju ovi, o čemu mi govorimo, ova naša braća, da ja nisam možda nešto obećao, a iza čega mi nećemo stati. Jeste li braća spremni? Recite! Jesmo! Jeste li spremni? Jesmo! Za koga? Za Allah! Na Allahom putu protiv žina, nevjernika i ostali vlast. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين opet ste nas braćo i sestre večeras pobjedili u broju, ali opet tu neđe. To je neđe, nećemo vam sve, ne mora vam ne moramo vam uvijek podnositi izvještaj koliko nas ima, ima nas koji i poputaju još tragaju žetno, traže na pustovi gdje je ova božetska mahala. Još jedno ti vas selam, moleći Allah subhanahu wa ta'ala, a dajemo vam i riječ da ćemo inša Allah i preko dana, znači ovi susreta, se javljati i bit će najveći ili možda je čak i u toku dana obraćanje preko iste ove naše lijepe sobe, sobe put vjednika, ali to znači nemoj da vas zakoči, da upalite auta, i da dođete da vidite svoju pravu braću jer ostalo je sve plastika još jedna nas Allah nagradi a vi sada po svom programu a mi ćemo inša Allah da se odmaramo jer nas sutra očekivaju znači sutra imamo u programu pet gradova obiću za Allahom pomoć evo i Sarajle se stavlja na raspolaganje a dolaze i zaričani i ostali se priključuju tako da ćemo inša Allah sutra obići pet gradova, moliti Allah tabarake u odala, da petak bude potre više sa našim javnom savjetnom programom. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muslimanski susreti 2010 2011 Kuna ibada Allahi hvala جدا الله أقرب ولتسحقي أعوان شيطان مريد فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود والموت نبراس الخلود طال الملام على الأنام فأين زمجرة الأسف واستحكم الطغم الفساد ونحن في ذل العبد طال الملام على الأنام فأين زمجرة الأسد واستحكم الطغم الفساد ونحن في ذل العبيد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي مقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي